النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله Od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada žena نكوك قد vas zatraži dozvolu za izlazak u džamiju, neka joj ne brani. Pa je Bilal ibn Abdillah, sin Abdullaha ibn Omara ibn Khattaba radijallahu anhum, rekao, Wallahi le nahun tako mi Allaha zabranit ćemo im izlazak u džamiju. Tako mi Allaha zabranit ćemo im izlazak u džamiju. Kaže, pa je prišao Abdullah pa je izgrdio svoga sina. Nisam nikada čuo da je nekoga prije toga izgrdio na sličan način i rekao ja ti prenosim od poslanika sallallahu alaihi wasallam šta je rekao, a ti mi kažeš tako mi Allaha zabranit ćemo im izlazak. U drugoj verziji koju bližima Muslim i Buharija se kaže nemojte spriječavati Allahove ropkinje da izlaze u džamije. Autor je spomenuo ovaj hadis u poglavlju namaza u džematu iz razloga što se ovaj hadis dotiče teme iz islaska žena u džamiju. Pa je to znači veza, jer mi znamo da je autor pokupio hadise koji su iz Buharije i muslima ili jednoga od njih dvojice, pa i stavio u knjigu koju je nazvao Umdetul pa svaki hadis koga je stavio određeno poglavlje mora biti vezan za to poglavlje, u protivnom ne bi znači poredak bio šta? Ispravan, odnosno bila bi krnjavost u tome, u tome Pa je znači ovo razlog ili sebe zbog koga je autor stavio hadis Abdullaha ibn Omara u ovo poglavlje. O Abdullah ibn Omaru smo govorili, časnom ashabu poslanika sallallahu alaihi wasallame, alim od uleme, koji prenosi puno hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasallam i bio je poznati pekih koji se najžešće držao sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam kako spominju brojni učenjaci. To spominje šehol samim Utejmije u svojim fetvama i to spominje Ibnu Hajar al skalani u svome dijelu, takribu Tehdib i drugi da Ibnu Omar bio jako brižan kada je u pitanju sunnet poslanika sallallahu i to se isto tako zaključiva iz ovoga iz ovoga hadisa. Kaže Nafija da ste vidjeli da ste ga vidjeli kako prati stope kuda je hodao poslanik sallallahu kazali biste da je lud. Čak bi silazio i obavljao malu fiziološku potrebu tamo gdje je poslanik sallallahu činio potrebu. I kaže Aid ibn Musayyib Kaže da ikome posvjedočim od ljudi koji žive na ovoj zemlji da je dženetlija posvjedočio bi Abdullah ibn Omar. Jeli za? Zašto nema jasan dokaz da je on dženetlija osim opći jeli hadisi ili ajeti koji ukazuju o kullen Allahu husna i Allah njima svima pripremio dobro, misle se na sahabe, dobro jeli dženet, sigurno no međutim nema, znači nije poimeno spomenut kao što su oni koji su obradovani džennetom, kao što je Abdullah ibn Mas'ud, kao što je Bilal, mimo te desetorice, mimo te desetorice i drugi ashabi. Pa je znači Abdullah ibn Omer bio, bio ovaj e, jako brižan kada je u pitanju slijeđenje suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve i o njemu smo govorili u poglavlju istipaveta. Bilal, njegov sin, to on je znači Bilal ibn Abdillah ibn Omar ibn Khattab, on je tabin, povjedljiv sika, kažu neki učenjaci da nema nego samo ovaj hadis i da se nigdje ne spominje u hadisima nego samo na ovome mjestu. Što bi tada dovelo možda u pitanje da kažemo da je šta povjerljiv. Kako znamo da je povjerljiv ako prenosi samo jedan hadis? I to ga ne prenosi on, nego on tu bio spomenut šta u hadisu. Kako znamo da je povjerljiv? Jer mi znamo Raviju da je povjerljiv na osnovu hadisa koje prenosi. Njegove verzije uskladimo ili uporedimo sa verzijama vjerodostojnih prenosilaca i onda znamo znači kakva je njegova deređa i kakav je njegov stepen. A ako prenosi samo jedan hadis, kako ćemo znati? Molim? Pa mi kažemo, on ne prenosi, nema hadisa. Ne on, nego drugi isti taj hadis prenosi. A on je Dobro, dobro. Muhadis dava su da je on u redu, da on povjerljiv. Muhadis su živjeli nakon njega desetak godina. Nisu ga vidjeli, nisu ga čuli. On prenosi samo jedan, ili spominje se u jednom hadisu, opće ga ne prenosi. Spominje se u jednom hadisu, opće ga ne prenosi. Kako ćeš porediti njegovo pamćenje kad od njega ništa nije preneseno? Kako ćeš znati šta to ima? Kakva je to materija koju ćeš porediti? Nema je. Znači, ta opaska, kako ćemo znati da je vjerodostojan, ako nema hadisa, to je problematično. Znači, to je problem koji treba riješiti samo za sebe. Ja nisam ovdje spomenuo da mi to rješavamo. To je posao eh, hadijskih stručnjaka, no međutim ostaje znači pitanje kako ga smatrati rodostojnim, jer on nije šta, nije ashab, on je tabin, a tabin može biti povjerljiv, može biti da, da ima, jeli, da ima slabije pamćenje za razliku. Neki kažu, i u nekim verzijama se navodi da je to bio njegov sin koji se zove Vakid, da je on to rekao, pa kaže Imam Al-Kurtubi u svome dijelu Al-Mufim, to je komentar na muslimom Sahih, kaže a, ima on dva sina, imao je Vakida, imao je Bilala, imao on još sinova, imao je a, Abdurrahmana i on se zove Ebu Abdurrahman, to je Ibn Omar. Imao je sina Salima, znači ovaj, imao je više, imao je više, jeli, sinova, pa kaže imam El Kurtobi, ispravno je da je to bio jedan i drugi, da jedan i drugi da su tako kazali, pa je odgojio jednog i drugoga, odnosno ukorio jednoga i drugoga zbog, znači, njihovih, zbog njihovih riječi. Kaže, pa je rekao Bilam. Kaže, pa je prišao Bilam. Ko kaže? Nije spomenuo autor, u ovoj verziji hadisa nije spomenuo. Ko je taj koji prenosi šta je Abdullah ibn Omar radio? Jer moramo znati ko nam prenosi, ali tako? Jer ako ne znamo ko nam prenosi, kakva je korist? To je njegov sin Salim. Sin Salim prenosi kako je njegov bavo izvrdio njegovog brata Bilala ili Vakida po drugoj, po drugoj verziji. Iako islamski učenjaci, braćo, kada govore o e, postupku, imaju tu blaže kriterije nego kada su u pitanju riječi. Kada čovjek kaže, čuo sam nekoga da kaže tako i tako, pa navede citat od tri rečenice. Može li pogriješiti? Može, lahko se može desiti da pogriješi. No, vidim kada kaže vidio sam nekoga da je uradio tako i tako, je li to lakše ili teže pogriješiti? Teže, jer kad nešto čovjek vidi, to ostaje urezano u pamćenje. Ostaje urezano i nije isto vidjeti i čuti. Pa nije bilo isto ni Musao, ali se vam da vidi i čuje kako došlo u hadisu. Kada je čuo šta su uradili, šta je uradio Samiri, ništa, došao je, kada je vidio šta je uradio, bacio je, voće pa su se polomili. Pa znači nije isto vidjeti i čuti. Za nije Ibrahim a.s. tražio Rabbi erini kejfe tuhin meuta. Kale, volem tukmin, kale bela, volakin ne opmein kalbi. Pokaži mi kako oživljavaš mrtve. Kaže, zar ne vjeruješ? Ma vjerujem Allahu, dragi, vjerujem, no međutim da mi se srce šta smiri, da bi, pa je tražio, ali šta je ovdje tražio? Kakvoću kejfe, u arapskom je kejfe kako, tražio je kakvoću, kako tuž, način kako življavaš. On nije sumnjao u šta u, nego ga je zanimalo kako to se dešava oživljavanje. Pokaži mi kako se dešava, ja ne sumnjam. Pa je ovo još jedna deređa šta? Znači, e, još jedna deređa u potvrdi da je Ibrahim a.s. znači, bez ikakve sumnje, znači, vjerovao i nije mu to viđenje povećalo njegov iman posebno, osim što je želio da zna šta? Način kako se to, način kako se to dešava. Iako kažemo u osnovi se razlikuje, li, a, razlikuje se viđenje od slušanja. Pa ovdje je rekao Salim kaže. Salim kaže pa je prišao. Znači to govori Salim sin Abdullaha ibn Omara ibn Khattab. Pa da je to autor pojasnio i da je to stavio znači da stavio rivajet koji pojašnjava koji je to bio, bilo bi znači bilo bi bila bi prodaja jasnija. Spomen, spomenuti ovdje mesčid. El mesčid, mi smo spominjali nekada davno, u pogledu medije, ako se sjećate, smo govorili da može, se kazati mesčid, a može sa kesrom mima. Misčid. Mesčid i misčid. No, međutim, poznato je u arapskom jeziku da se kaže mesčid. To je ono što je poznato. A dugo je se preda navodi el mesačid. To je množina od riječi šta? To su džamije. Pa, kako uzvišen Allah te wa ta'ala kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا i mesčidi pripadaju Allahu i nemojte pored Allaha nikoga drugog dobiti i moliti. No, međutim, mesčid ili mesađid je isto od množina od reči mesčed. A mesčed su dijelovi tijela sa kojima se čini seđda. Poznati, znači sedam dijelova tijela sa kojima se čini šta? Težda kaže se da su to, to su mesčed, a množina je mesađid. Pa to neki tumače kaže enel mesađide lillahi i dijelovi sa kojima se čini sečda pripadaju Allahu i nemojte sa njima drugom na seždu padati, nemojte drugoga pored njega tim dijelima tijela šta? Molite. Jer je mesađid množina jedne, šta i druge riječi, jel tako? No međutim, ispravno je prvo mišljenje da se ovdje mišljenje misli na mesađid, da su to šta? džamije. Da to nisu dijelovi, znači tijela nije od mesčed, nego je od mesčid ili od misčed, ili od kako je došlo jeli, po drugom, po drugom privajetu, odnosno kako se ova riječ može izgovoriti. Ovaj hadis jasno ukazuje da je zabranjeno muškarcu da brani svojoj suprugi ili suprugu da prani ženi da izlazi u džamiju ako zatraži dozvolu za izlazak. Isto tako, ako Čovjek ima robkinju, može joj isto tako zabraniti, jel, izlaza kao što može muž svojoj suprugi, no međutim imam Neovi kaže da je ova zabrana, da je nekruh ako čovjek zabrani, da to nije, znači da se odnosi na haram, a kaže da je to općenito vezano za sve žene, znači može se zabraniti njima izlazak, onaj koji je staratelj, koja je velija, da može im zabraniti izlazak. U jednoj predaji kod muslima se navodi, kaže se, la misa el huruđe ili el mesađidi bil lejl. Nemojte, kaže, braniti svojim ženama da izlaze u džamije po noći. Po noći. To se spominje općenito, ovdje spominje noć. A za ženu je bolje da izlazi po, po noći. Bolje da izlazi po noći, jer je noć skrivena, noć je njoj zastor. Noć je zastor ženi. Pa je bolje da izlazi po noći nego po danu, no međutim, hadis je još općenito i u drugoj verziji se kaže koja je došla znači kod imama Ahmeda i kod Albezara i drugih sa dobrim lancem prenosilaca i neka iziđu nenamirisane i neka iziđu nenamirisane ako ne bi bio čovjek ili vlasnik ropkinje a ispune se uvjeti za izlazak onda bi bio haram zabraniti ženi kako spominju neki islamski učenjaci između ostalih imam eneovi. Došao kod imama muslima, u vjerodostojnoj predaji, znači svakako sve što je kod muslima je vjerodostojno, da je Aisha radijallahu ta'ala naha kazala da vidi poslanik sallallahu alaihi wasallam šta su učinile žene nakon njega zabranio bi im izlazak u džamije. Zabranio bi im izlazak u džamije. Kao što je zabranjen izlazak u džamije ženama Benu Israila. Pa iz ovega hadisa imamo a, dvije lijepe koristi, a to je da su se žene u vrijeme tabina ili nakon smrti poslanika izmijenile. Znači da nije, da se, da islam znači koji je bio u vrijeme poslanika da je bio najčišći. I sigurno kako odmiču vremena da je islam poprimao boje, da je znači poprimao jeli, ovaj, oblike ili, a, ili primjese koje nisu u osnovi od islama. Pa Aisha Allahu ta'ala kaže da poslanik sa vidi kako su i šta su, zabranio bi za izlazak u ako je to vrijedilo za vrijeme Ajše radijallahu talanha, šta onda da kažemo mi za naše vrijeme? Ponekad, braću, kada se ovako spominju predaje, imam tabari i kaže šta da mi kažemo za naše vrijeme. A imam tabari umro 310. hiđarske godine. Pa dolazi imam neovi i kaže, a subhanallah, a šta da mi kažemo za naše vrijeme? 676. hiđarske. Pa dolazi imam sujuti 911. i kaže, ako su oni tako govorili, mi kaže nemamo šta da pričamo. Pa šta da mi onda kažemo tek danas u naše vrijeme, a doće i generacije koje će kazati, a oni naši predci u 15. hiljskom stoljeću su oni govorili tako i tako, šta da mi kažemo u naše vrijeme. I tako se to prenosi sa generacije na generaciju, jer se vremena se mijenjaju, znači i generacije se mijenjaju i kako god je prema sudnjem danu biva sve gore i sve teže. Kaže imam Enneovi, ovdje se misli da su žene izmijenile da izlaze u džamiju namirisane i ukrašenom odjećom. Nije više ona čisto znači noša, nego ima znači promjene. Došla je do, do promjene kod odjeće. Iziđe u džamiju, namiriše se. Ili iziđe u džamiju u džilbabu i se. Sa svih mogućih strana istrukira se i krene u džamiju u nekakvom hijabu. To nema veze sa hijabom. Ste čuli da ima modna revija hijaba. I bolje vam je što niste čuli, mirnije spavati. Modna revija hijaba žene izlaze i predstavljaju to, je, to, je, to su musibeti da nema musibeta nakon njih pa je zabranjeno znači žene da izlaze u hidžabu koji je tjesan, u hidžabu koji je ukrašen namiri se na o tome jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi vam Nesa ima Mahmed od Ebu Musa lešarja od poslanika sallallahu alejhi ve sellem ejuma imratin istatarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zanije koja se god žena namiriše pa iziđe da prođe pored ljudi da osjete njen miris, ona je nemoralna, ona je zanija. I kaže mora se vratiti nazad kući u drugom hadisu i da se okupa kao što se kupa od dženabeta pa tek onda da ide u džamiju. Pazite, posla, posla, žena pošla u džamiju i namirisala se. Posla da, pošla da Allah vrši ibadet, da obavi namaz u džematu, da zikri, nije bitno da sluša predavanje. Namiri se, mora se vratiti kući i ne vrijedi više ako je miris stavila na ruku da opere taj dio. Nego mora se okupati od, kao što se kupa od dženabeta. Da joj se ukaže, znači na grijeh koji je počinila. Pa ti si ovdje namirisala se, a to je vid čega? ne morala. Idi se vrati kući i okupaj se, pa da osjeti kakav je zločin šta. Počinila izlazeći na ulicu namirisana. Pa se mora okupati, jer kad bi se u svojoj kući namirisala za muža i hoće da iziđe napolje, dovoljno je da opere samo mjesto gdje se je šta. Namirisala ako zna da nije došla na drugo mjesto, miris. No međutim, ako bi se namirisala, izišla napolje, kada se vrati kući, mora se kupati. Ne vrijedio je da se šta, da opere taj dio. Mora znači osjetiti kakav je grijeh počinila izlazeći na ulicu namirisana. Pa ovdje poslanik sa kaže da je takva žena u propisu nemoralne žene braće u grijehu. Ha. Ne smijemo kazati ženi koja je izišla na ulicu namirisana da je nemoralna u smislu onome klasičnom nemorala, da na njom temamo izvrše vjersku kaznu, da ne. Ona je nemoralna u smislu čega? Grijeha. Ona je nemoralna u smislu, u smislu, jeli, grijeha. I to je, znači, kod Žena je os, kod žena je osnova da borave u svojim kućama, da ne izlaze. Imam bi spomnio u svome tefsiru u 14. tomu na 181. strani da je Ibn Arabi al Maliki, poznati učenjak, izišao sam, kaže, i obišao hiljadu sela i gradova muslimanskih, kaže, pa nisam vidio boljih žena od žena Nabilsa, to je mjesto danas u Palestini današnjoj. Kaže, dolazio sam tu i boravio sam, kaže, sam vrijeme u tom mjestu. Kaže, nikada nisam ženska vidio osim petkom. Petkom iziđu na džumu, vrate se kućama, kaže, do narodnog petka je nemoguće da vidiš šta? Žensko, na ulici. Samo se muškarci vide. Samo se muškarci vide. Pa je znači, kaže, nisam nikada vidio, znači, kaže da su žene čednije i poštenije, znači, žena nabrza. Neka olema kaže da je dozvoljeno zabraniti ženja ako je lijepa, koja je mlada, za razliku žene koja je starija, no međutim, ova razlika nema posebno uporište, jer ko će to odrediti koja je žena lijepa, koja žena nije lijepa? Gdje je taj kriterij? Pitajte koju hoćete ženu za sebe, jesi li ti lijepa? Pa druge nisu ništa odnosno, na nju. Najljepša. Svaka je sebi najljepša. I onda, jeli, ukus se razlikuju. Muškarac će možda pogledati u jednu ženu, u drugu neće pogledati. Gdje je ta granica? Ko to može odrediti? Kada sam jednom, ovaj, šehu, bilo je nešto pa sam spomenuo to, Kaže, a ima li, kaže, žena da nije lijepa? Tako da je, znači, hadis općenite prirode. Ovim se hadisom dokazuje da je muškarcu dozvoljeno da zabrani ženi izlazak iz kuće osim ako traži znači ako, ako, ako traži izvona da iziđe. Kada traži za izvona znači tu je jeli, drugi propis, ako je za džamiju tada joj ne treba braniti, a ako je izlazak druge prirode, u čemu je korist za nju, za njenu i tako dalje, onda se gleda, znači, kakve su prilike za izlazak. Ovdje je spomenuta džamija, zato što je džamija vezana da, nije da je zabranjeno njoj ili da nije dozvoljeno zabraniti njoj izlazak. Zbog toga je spomenuta džamija, u protivnom moglo bi spomenuto bilo, bilo šta drugo. I u jednoj verziji se spominje, kao što smo kazali, la temna'u ima Allah mesađid Allah. Nemojte braniti Allahovim ropkinjama Allahove kuće. Pa je ovaj izraz ili ova verzija hadisa ima je jača sa stilističke strane. Nemojte braniti a, Allahovim robkinjama šta? Allahove kuće. Je jače nego da se kaže nemojte braniti ženama. Zašto nemojte im braniti Allahove kuće? Zato što su ne Allahove robkinje. U džamiju se ne ide znači osim po hajlu i po i po, i po dobru ili tražeći dobro. Pa je tako, znači, ova verzija jača. U ovome hadisu je dokaz da je mu, muškarac odgovoran za svoju, za svoju ženu i za njene izlaske, znači kad izlazi, jer danas ima, ima skupina žena koje su vjernice, no međutim izlaze kada hoće i kako hoće. I samo čovjek dođe kući, nema žene. I što ga pitala, nije, nema je. I kada se vrati, on ne smije čak ni upitati gdje si bila. Sad sretno ako mu kaže kuda je išla, što je oprečno sunnetu. Žena mora pitati, ne smije izlaziti bez pitanja. I ono što se daju oni otvoreni, oni otvorene odrešene ruke, to nije ispravno. Ima ona, ima otvorenu dozvolu. Kad god hoće da sebi iskoristi bonus, ona iskoristi. To nije ispravno. Jer žena često zna, znači, određenu stvar smatra treba da iziđe i tako dalje. Možda joj nije nužda da izlazi, pa onda i kad treba i kada ne treba ima otvorenu dozvolu, nego treba da pita za izlazak. U ome hadisu isto dokaz da je čovjek odgovoran za svoju kćerku dok je kod njega. A kada se uda da odgovornost prelazi na, na muža. Da odgovornost prelazi na muža, pa je nakon udaje ovaj riječ muža iznad riječi babe. Svakako je da nema u tome ništa što se kosi sa, sa šerijatom. Imam Ebu Nuaim bilježi u svom djelu Hilije od Fatime radi ta'ala da je pitana šta je najbolje za ženu pa je, e, pa je rekla najbolje je da je ljudi ne vide i da ona ne vidi ljude. Znači da boravi u svojoj, da boravi u svojoj kući. A, no međutim, je je Albani da ova predaja, da ova predaja a, slaba, da nije, da nije vjerodostojna. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى I boravite u svojim kućama, nemojte se razgoličavati kao što su to paganke činile. Pa je osnova ženi znači da boravi u svojoj kući i čak je njen namaz u njenoj kući bolji od namaza šta? U džamiji. Pa žena koja živi u Mekke, pored Kjabe, 50 metara, bolje je da klanja u svojoj kući nego u Kjabe, nego u Al-Mesridu Haram, nego u poslanikoj sa osam džamiji. Namaz u njenoj kući je šta? bolji. Namaz u njenoj kući je bolji. Svakako žena kada izlazi, znači mora se uzeti obzir širijatska nošnja, jer, je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da će biti žene kjasijatu narija obučene, a otkrivene. Ili obučene, a gole. Tako je došlo. Obučene, obučena je prozirnim, pa je ona kao slika pokrivena, ali u stvarnosti je šta? Otkrivena. Jer ona nije pokrivena šerijatskim hijabom. Nije pokrivena šta? Šerijatskim hijabom. Pa se smatra u tom slučaju otkriveno. Pa je ona a, ovaj, kao slika biva pokrivena, no međutim u stvarnosti ona je otkrivena, pa zato kaže poslanik sa osrame, ili je obukla nešto što je pijes. Pokrila se, ali opet nije šerijetski, nego je pokrila se, znači samo jezički. A to opet šta? Ne može proći, nego mora biti, znači, to šerijetsko, šerijetsko pokrivanje. Ovo je govorio, znači, kada žena izlazi napolje, kada ima potrebu. Protivnom, mislim da danas ima pretjerivanja, kada su pitanje vjernice i izlazak Ima pretjerivanje. I sa strane muškaraca, muslimana i sa strane žena. Pa čovjek slobodan ništa ne radi, može uraditi posao, međutim žena ide i u državne ustanove, i potpisuje, i dogovara, i ugovara, i predaje, i diže, i on samo sjedi. To nije njen posao, to je tvoj posao da radiš. I nije njeno da izlazi i tamo da se sa muškarcima ovaj razglaba i da, da, se ovaj dogovara, nego je to tvoj posao da ti to uradiš. Ona to radi samo kada ti zaista nikakve mogućnosti nemaš. Kod muslima ima predaja od Ebu Sejda Hudrija. Kaže, bili smo sa poslanikom sa Osanem na Hendeku. I tu je sa nama bio jedan mladić. Čovjek koji je oženio se jeli, na novo pa je tražio od poslanika sa osanama u podne da ide kući. Da ide kod, kod Hanume, kod mlade. Pa mu je poslanik sa dozvoljavao. Pa mu kaže, uzmi sa sobom poplje, ja se bojim, kaže da, da ti neko odbenu i ne nanese kako zlo. Pa uzeo sa sobom poplje. Pa kada je došao jednog dana kući, vidi ženu napolju da stoji ispred vrata. Pa je uzeo koplje da je ubije. Da baci koplje da je ubije nama. Kaže se, pogodila ga ljubomora. Što ćeš ti na vratima? Ne što ćeš ti na pijaci? Što ćeš ti u robnoj kući? Nego što ćeš ti na vratima? Tvoje mjesto iza vrata. Zatvoreni svakako. A nije polju. Pa je digao da je ubije. Pa kaže, sačekaj Allahov robe. Polako, kaže. Pitaj što me je istralo polju. Ali pogledajte, kada je nije znači pitao, kada je ljubomora u pitanju, šta? Zar nije poslanik sa osrame pitan, ako bi čovjek našao svoju ženu sa drugim čovjekom, da li da je ubije, kaže ne. Pa kaže sad Ibnu Bade, Allahu poslaniče, da nađem njih jedno sa drugim, jeli? I da tražim, ma vallahi, kaže, ja bi nije natakao jedno i drugo na srlju. Pa kaže poslanik sa osrame, da se čudite ljubomori sada. Ja sam, kaže, ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. Hoće kazati, poslanik ja sam rekao nešto. I je li ovdje sad kontrirao? Jeste, jasno. Kaže, ne, ne može. Ma kaže, ja bi njih. Jer, braće, ovdje je čovjek mimo sebe, van sebe. Pa ga poslanik nije ukorio zbog čega? Zbog žestoke ljubomore, jer je ljubomora stvar koju čovjek nosi u duši i ponekad ne može vladati sa njom. Ha. Ne može vladati kada se nešto desi, ne može čovjek vladati sa tom ljubomorom, pa je tako bilo s ovim mladićem ovaj koji je dolazio eh, sa poslanikom za na Hendek i tako je bilo isto sa Sadom, pa je poslanik on rekao ti sad jesi ljubomoran, ali ja sam ljubomorniji od tebe. Ljubomorniji, ali ja poznajem Allahove granice i moja ljubomora je šerijetska, a tvoja je prešla šta šerijetsku granicu. Pa je zato braćo bitno oko čovjeka da bude, da nema da nisi kod njega osjećaj, nego da je da su šerijetske granice. Da su šerijetske granice. Pa mi ne, mi ne volimo poslanika Muhameda s.a.v. zato što je on Muhammed ibn Abdullah od Kurešija. Ne volimo ga zato, nego ga volimo zato što je šta? Allahov poslanik, zato što je došao sa poslanicom, da nam prenese i da nas pouči i da uputi ljude haj, ka hajru i ka dobru. Pa to je, to je šerijatska ljubav. Onda u protivnom čovjeka pa emotivno bude volio, volit će svega i svačega. Pa mu je kazala Allahov robe, vidi šta me je istralo na polje. Pa je ušao u kuću pa je vidio zmiju, veliku. Pa je uzeo i uboj probao je kopljem iznio je napolje, no međutim zmija se okrenula i uhvatila ga i ne zna se koje je prije preselilo, on ili ta zmija. Udavila ga. Pa su kazali to poslaniku Salosana, pa kaže, a kaže u Medini, imaju, kaže, žini koji su primili islam, kaže, pa kada neka od vas nađe zmiju, neka traži od nje tri dana da izađe, pa ako izije nakon toga, ako vidi da je ubije, neka je ubije. No međutim, neka traži dozvolu šta da je iziđe. Ovo ima muslim spomenuo u svome eh, sahihu u poglavlju ubijanje zmija. Ovaj, znači, ovaj hadis vidimo znači kolika je bila ljubomora kod ashaba i kako su znači pazili čak znači da žena ne izlazi ni na dobratke, no međutim vremena se mijenjaju wala haula wala kuvvete illa billah. Ovdje je Bilal rekao svome babi, zabranit ćemo im, pa je Abdullah ibn Omar osudio riječ svoga, osudio riječ svoga sina, zato što je kazao suprotno sunetu poslanika sallallahu i iz ovoga hadisa Islamski učenjaci uzimaju dokaz da je dužnost roditelju da odgaja svoje dijete i da ga poučava i kada uradi suprotan postupak da ga šta? Da ga ukori, da ga ukori, znači zbog postupka koga je uradio. Jer ovdje kada je bila rekao vallahi ćemo im zabraniti. To nije rekao što je htio da kaže suprotno onome što je rekao Rasulullah sallallahu nego je rekao iz ljubomore. No međutim ova ljubomora nije bila šta? Šerijatska a Abdullah ibn Omar ga je izgrdio koji je bio, ovaj, koliko je god ovaj bio ljubomoran na žene, toliko je Abdullah bio ljubomoran na štana, na? sunet poslanika, pa ga je izgrdio. Pa je poznavanje i razumijevanje hadisa od Abdullaha ibn Omara bilo kudi kamo jače nego od njegovog šta. I pogledajte kolika razlika između babe i sina. Otec tabin u razumijevanju hadisa. Kolika je odlika ashaba nad, nad tabinima. Pa je znači bio poseban ljubomoran. I takva je bila ulema. Ima mali kada bi mu neko došao i pita ga za određenu stvar, došao bi kući njegovi pa bi poslao nekoga u svoje i kaže, pitaj ga, hoće li fetku šerijetsku, halal haram, ili hoće hadise. Pa ako bi rekao, ja fetvu, izišao bi, rekao bi fetvu i vratio se nazad. A ako bi kazali, on želi da mu pričaš Hadisa od poslanika sallallahu jer sa lancima prenosilaca, onda bi ušao u svoju kuću, uzeo abdest, namirisao se, obukao najljepšu odjeću i nakon toga izišao da govori hadise poslanika sallallahu i ne bi spominjao hadise ni ime poslanika sallallahu osim na puno i šta? Čistoći. Pa su tu znači pravili, pa su tu pravili razliku da im se Allah smiluje svima. Pa je ome hadisu znači dokaz da ne smije niko dati prednost nekome je riječima Allaha te barek vatala, niti riječima poslanika sa niti da se stavlja ispred Allaha za uđel i poslanika, ali i je Ja i juha ljadine amenu, la kad ima ide Nemojte vi, jel, ovaj, sa svojim govorom, stavljati svoj govor ispred govora Allaha te barek vatala i njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I ome hadisu je dokaz da je smatranje nečega lijepim ili pogrdnim dobrim ili pokuđenim, čisto znači šerijatsko pitanje. To je et tahsin od takbih, poznato je u šerijetu, smatra nečega lijepim ili pogrdnim. To biva šerijatska stvar. To biva šta? Šerijatska stvar. Pa ako je šerijet kazao da nešto da je lijepo, to je lijepo kako god da bilo. Ako je šerijet kazao da nešto ne valja, to ne valja kako god da bilo. Šerijet je kazao da je alkohol bolest. Nema više toga ko može doći i kazati ne, alkohol je lijep, u njemu ima hajra, alkohol je nema toga. Šarijet je kazao da on ne valja. I da je Allah žalno rekao, ni buhu i odreknite ga se. U svakom pogledu. Znači u njemu nikakvog hajda nema. Nema više tog čovjeka, znalca, koji može doći i kazati, ne, ne, pa alkohol i da napravi od alkohola da je to nešto lijepo. Ako je to širijet pogrdio. A isto tako, ako je širijet nešto pohvalio, nema više tog. Širijet je pohvalio Ebu Bekra i Omara. Koliko se god ljudi trudili da pričaju o Ebu Bekru ne mogu im naškoditi jer je šer, šarijet pohvalio. I nema znači tu čovjekova duša, njegove emocije nemaju nikakvog, nemaju nikakvog udjela. Neki učenjaci iz ovoga hadisa zaključuju iz ove predaje da pijas ili analogija ima prijednost nad pojedinačnim hadisima. Ovo je pitanje vezano znači za islamsku metodologiju, sulfik, da analogija ima prednost nad pojedinačnim šta? hadisma. Jer kada je došao do Abdullaha, ovaj hadis pojedinačan, a ahad, on je šta? Dao prednost svome razumu nad hadis. No, međutim, ispravno je da se hadisi poslanika sa moraju prihvatiti i da tu nema znači, da tu nema znači, tu nemaju tu izbora i da ne mogu znači oni ništa mijenjati, niti mogu jednostavno dati prednost svome razumu nad a, vjerodostojnim predajama od poslanika sallallahu alaihi I iz ovoga hadisa neki učenjaci zaključuju da je čovjeku zabranjeno ili da mu nije dozvoljeno zabraniti svojoj suprugi da obavi hađ. Kako to zaključujemo? Ako je zabranjeno mu da joj zabrani izlazak u džamiju, je li mu dozvoljeno da joj zabrani izlazak na hađ? Hađ je preći, min babi eula, to je ono preče. Ako je ovo zabranjeno, onda je za, stepen zabrane veći po pitanju šta? Hadža ne smije joj braniti, znači izlazak na hadž. I to je jedno mišljenje kod šafijske pravne škole, iako je kod njih jače da muž može zabraniti ženi odlazak na hadž. I to dokazuje hadisom koga bliži imam Bejhefi od Abdullaha ibn Omara u kome se kaže da je poslanik s.a.v. rekao se leha enten talika illa bi izni bi izni Nema pravo da iziđe na hađ osim njegovim izunom. Znači ako je zabrani nema šta pravo da izađe. No međutim ovaj hadis je daif. Ovaj hadis je daif kojim dokazuju šafijski pravnici, no međutim vi znate da je Sunan Behakija da je bio šta? Behakija je bio šafija, pa je Sunan Behakija, tu je ovaj ima posebno mjesto, pa su je ovaj hadis, no međutim hadis nije vjerodostojan, ispravno je da muž ne smije zabraniti ženi odlazak na hađ ili to ne može zabraniti, a ako je on, ako je on jedini mahrem pa je ne bude htio uzeti, znači, ili povesti je na hađ da bude kao mahrem, onda odgovornost spada na njega, no međutim nema joj pravo zabraniti izlazak na hađ E, i jer je to Allah propisao kako muškarcima tako ženama i nema pokornosti i nema pokornosti robu u nepokornosti u nepokornosti stvoritelju. Ovo je dakle ono od propisa što se spominje e, vezano za hadis koga nam prenosi Abdullah ibn Omar poslanika sallallahu da je zabranio ženama da je zabranio znači muškarcima da spriječavaju žene da odlaze u džanije, ako se svakako ispune uvjeti koji su svakako nevinovni da se ispune e, u tome da žena pri tome izlasku da nije znači ostavila svoje obaveze koje je dužna prema mužu i prema porodici i da je siguran put za njen izlazak i da odlasku u džamiju nema znači štete jer ponekad možda u nekim džamijama žena se iskupe pa čine stvari koje su zabranjene možda ima bibeta, možda ima nemimeta možda se poučavaju stvarima koje nisu ispravne Možda muž zna ako ženu pošalje u džamiju da ima vraćarki koje poučavaju, na primjer, sihru. Primjer radi. Pa je može zabraniti. Jer to nisu šartovi ispunjeni, imaju prepreke. Ali ako se ispune znači šarijatski šartovi, onda muž ne treba braniti svoju ženi odlazak u džamiju, jer u džamiji nije ništa nego hajr. I poslanik sa kaže, najdraže kuće su Allahu i najdraža mjesta su Allahu džamije, a naj, najmrža mjesta su Allahu pijace. Molim Allaha te barek da poveća našu ljubav prema džamijama i da veže naša srca za džamije i da nas proživi danu u društvu sa onom skupinom čija su srca vezana za džamije. Allahu Teala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ižma'in,